Lucos ca hippos Lucos KATATINA ARUSAN an odeon crisas heure me dunamenos de autais trophei cresa stai catalipon apei hippo de sunto hon arusan epegage legon hos heuron crisas autos men uc efagen autoe de e pei kai hedeos autu ton psophon ton odonton akouei kai ho hippos hupotuhon eipen al ho hutos ei lukoi krison trofei chrestai edunanto, dunanto ukan pote ta ota tes gastros proekrinas ho logos de loi hoti hoi fusei poneroi can hrestoteta epangellontai ou pisteuontai.